După ce o noapte întreagă în zadar s-a tot trudit, după ce printr-o minune pești în mreaj au năvălit, Petru a simțit distanța dintre om și Dumnezeu și a zis pleacă de la mine căci un păcătos sunt eu. Nici eu, Doamne, nu sunt vrednic ca să stai în preajma mea, dar așa cum sunt nevrednic, te rog, Doamne, nu pleca, fiindcă Tu ești adevărul veșnic și neschimbător, tu ești calea, Tu ești viața, ești speranța tuturor.